Zorionaren kaia glengunean, piknikatzeko mainak iriko gune berdetan, nola argien kutsadura murriztu, oilategi pedagogikoa balisonen, hiriko sagardia, elkarbizitza eta trukatze gunea baiona haundian, komposta kolektiboa santa espiritu eta baiona haundian, Huna bestiak beste epaimainak lehiaketarako aukeratu dituen proiektuak. Garapen iraunkorrean oinagitu egitasmoak dira, Martin Bizota baionako ingurumenaren ardura duen asuanta. Des temes al à l'environnement, vivre ensemble, à l'énergie, euh, vraiment ça a été compris Euh, des projets très structurés, très bien expliqués, euh, y compris évalués financièrement, donc un travail assez remarquable de la part des porteurs de projets. Chaque personne pourra voter pour trois projets et chaque projet représente un point. Euh, donc il y aura forcément un ordre d'arrivée. Euh, jusqu'à épuisement du budget. Berriun mila euro banatzeko beraz eta saridunak hautatu eta urte bat, urte bat eterdiko EPE haukanen du erriko etxeak proiektuen gauzatzeko. L'atelier FR edo bayon.fr-en seetasun guziak badira jakiteko nola boskatu eta nundik egine ditaiken.